sinatresti ing sosodya samrapu pangagem dodot parang rusak barong kang kidarodo calono cinde puspita gubeg uncal kancan uncal astro akekorontong sarpo rojo ingkang kinaryo pantes ngagem jilo ingkang kinade ing sosodya mubiar sinong songang kertas jenil kinarodo Tenaya poro badaya sri kemanggung ketanggung ngambil lupo coro senajaran biyodo parekan joko paloro-loro kekalih ngelajur sisih ingkang anompo doayu-ayu warna nindahe di busanane sawaneng ono kang mandul-mandul payudarane sapa pak madiane sajari melinta pak ipan peselamut blonto. sang prabu binayang bayangkare sang yaning poro inyo sirno sipating titah kadyo yuang wisnu ingkang ejewan tah kaya poro hap selawan poro hap sari prato sangat jengging gapura kendela meriksani marang rengganing gapura kinaryo panglipuring rentenging penggali kucap gapura gedin upomo ukir mahameru durian ngumpuli pucang lawan tirisan pucah ing gapura sindung mirah sakepo jenggi gedini rebul pura belawan sang iwang prato pati pindah suryo kembar ing daratan siraping gapura parunggu sari ati katek wesi undak unda-unda anake bang jejubinan tebing tembaga rina jewerti kapeta kaluwung angemu daya ingkang katingal winutahake marang jero gato inebing gapura kaca gedha ingkang dinuwang rasane ing lebet sinurek gambar lanang kelawan wadon ingkang lanang gambari Bathara Kumajaya ingkang wadon gambari Bathari Ratu yen to mengko kadi bedang lagi semayan lamun to minepi ndo penganten apa pasien kanan keringe gapro nika alas-alasan senengan beburon wono labur hingkang kinarya pinulas dina jemerdi tinar saking mandir pindho kidang menjangan satu pipini gapura sinungan gupolo sakembaran ing awa-awaan parunggu sari pilih menambutan pamor bindrengosan kawan kawan Mata kumala ngilat-ilatan Mas Jingga. Untu siung saloka menmuruk Garana Jinara terus sing karna. Kaingonan bermono lawan Brahman. Kacepengan gedes mawon niki. Yen topi nuju mengomina ping dworo. Berenging kumbang lanang lawan wadon pindho kanggering yaksa kang rasane. Yen to lembe wuninga Boten mastani punika sipating bubali pisinenggur cingkara bala mata kang menggo lawan sila matangkep. Dasanagari dhuwurwati papan pasir waradin. Tulining talangan nutahaken marang kadhaton sedekan toleh utahe pinara para kinarya padusaning para menya. Yen to pinuju hari respati wanci sabibaring sewaka. wilining toya aroma ngambar gandane awet kalunturan marang kumpuling para kinyokang padha pinter ing toya satemah salabet ing kadaton tanpa gondo ingkang ngujiwani ingkang kita yo kali kiraning palataran setebaran mila lawan pakunjo mila yen tos nampan lampahe para jadi katon pati glebyar pendo kartikwasih pernah katlah dalasa mangke ing kadaton dhuwur wati tan mekan tenan siang lawan patrini saking ageng-ageng ing sesudya miwah perta ingkang kinarya renggani kadhaton yen ngi padange ya rahine yen rahina kasangsiwan lae apa to kang kinarya tetengeraning siang lawan ratri wonten kelenganan ing sang prabu aran peksi jiwa-jiwa sajudu ton saking tanah sabrek yen to peksi samyosa buan ngentaraning rahina pelamun topek si sami minggah sejodohan ning antara ning ratu dadi wong sajroning kadat tembur wati ampungan tut marang lagu jantra ning mantuk nenggih nalika wau sanata prabu sri batara lipur telengin panggali supi dateng kawontrane mulih kang rawuh anggenipun arsa mangkah yudha dateng putra nata pringgondan dipurnanggoni mirsani marang kahananing kapura yo ngawilan para mbanten munjuk aturana ingkang rai ngamuntu sang lapar sakun durung kedaton nalika wau Sang Prabu Kundur Ngraton sampun nentuk lawan ingkang garwa kakanti njujug dhateng Ladri Prabu Suyasa. Amir sang dhateng kebyakaning para badhaya srimpi. Katingal gender gembrambyang gemarine teteh. Unining salam purbab anyendoni raras suling hanglik ngolong bonang tutupan notiro mo gambang tinabu nembiri banyu mili. Gonggumuyu gembareng kengkem pun tetelhana kabarung marang swarane gono bekali. dasar karawatane maksimude samya bregel olah dateng kawontenan ning gongso kang dipun madyaning praja nenggihing mangke paripurna nggih mirsani kepiyakaning para badaya sang prabu laju kadherekan manjing dateng sono bujono Lina desan darak lawan ingkang garo paripurno dahar loro dan penindo poro jadi waradin. Sang Prabu Jayadaya mancing madyaning sono busana. Rucat busana ka Prabu ngrasuk cara pandhita Jayadaya minggah mring sanggar palanggertan. Sarta angas dupa ngasta madupala daru candana sira to kenging dupa. Udakara sak klopo teka tabene. Prapaling sanggar ing mangke dupa ya katumpang kulungan iki kumulya ya sedulinga pariksa. Kandane kang sekar gadung kembang-kembang matur kang semu alun winor lan yotoyotan kati kusumo mangambar-ambar -ambar. mawara kuku sing dupa kumalon kalon kelon amor miko lir mimbo patoro kuku sing dupa kumalon neng kentiasa ngopo ke Oh sagung cacan wong nanging sanget angiki sang reksi putra kang anjuk saking wiyati ing mangke daya desa Prabu mangsa semedi katingal sedhakep saluku tunggal nutupi babar nawa sanga angremeken ponto ndriya ponto limo ndriya panganan ngepingi kaponang rasa swasana tinarik medal ingat ngono tuwa saka lingganing permono melok kadatan paling aling aling rasa jati jati sang prabu manding puja inggrono usiko cip temanekong tan bukong indo es dingin manah, minto dateng siing ini di biso permono anggenya rasa tumindak anyrep dhateng ingkang Rama Nata manduru. Pinanggih telenging Nala Nata Ndrawati. Ing mangke giyem mudhar nggih semedi androk saking sanggar panglanggetan. Yulmarap arsa mrepeki dhateng ingkang rayi Dewi Bratajaya. Lang-lang ramyaning kang sasampun lulusan nyokroring Persiworo Jahnawi Suto Uang Iki koyo kakang prabu kang rawuh mring patunggun kakang prabu ana wigati apa kepar ngrawana ing patunggonku kakang prabu lara ireng prapaning sonono patunggoning yai pun kakang paring dawuh kelawan siadi paring dawuh apa kakang prabu dina iki kang raka Koko Prabu Baladewa rawuh mring pasewakan Durwati. Kakang Prabu Baladewa rawuh nyang Durwati wigatine apa? Sepisan mundhut terangan bab kahananmu. Kapindhone jaya. sanadyan toko Prabu durung paring dawuh kelawan pun kakang nanging pun kakang wis mangerteni menawa dina iki koko Prabu Baladewa bakal mundut kelawan sira jaya, sira bakal kadhaupake kelawan satriya ing kabutulan yaiku si Bulesrawa priye pangrasamu Jaya Kakang Prabu Kakang Prabu apa poko Prabu Baladewa ora ngerti menawa aku iki wis dilamar kelawan satriya Madukara pun Kakang uga wis ngaturake marang poko Prabu sawise koko Prabu nampa aturipun Kakang ora paring wangsulan lawan pun Kakang. Kedadak putramu Gatut Kaca marak menyang Praja Ndurwati. Aturi kautus lawan Yayaji ngaturake nawul lawan pun Kakang. Bareng ingsun buka surasane nawula Yayaji mundhut dina kanggo dhaup mulawan Si Permadi. satemah nawala nebut lawan Koko Prabu banjur kawaos nawala sinuwek-suwek lawan Koko Prabu temah duka yayah sinipi ing mangke Koko Prabu duka lawan Gatut Kaca satemah ing kono banjur catur yudana ing pasewakan wantuning Gatut Kaca sipating muda keras budi kurang titik satemah ing kono wanianan lawan Koko Prabu mbuh dadine mengko ana ngalun-alun. Karana iku mau wis kaglandang metu mring alun-alun si Gatut Kaca. Kakang Prabu ge kepiye lelakon kaya mengkono. Ana tuwuh catur yudha nganti dadi dwandwa yudha ing antaraning Gatut Kaca lawan Kakang Prabu kang timbul mung jalaran sangka kepriye Kakang Prabu Kakang Prabu Bratajaya apa Kakang Dina iki pun Kakang bakal mundhut pirsa lawan sira Ing antaraning Permadi karo Buri Srawa iku kanggomu pilih ingkang endi Aku ora bisa matur kowe aja Aku iki sedulurmu dhewe. matura kowe pilih permadi apa pilih burisrawa ya sing kepiye wae mestine aku milih karo satriya matukara tenan tenan kakang permadi iki mung satriya permadi kuwi jamake wong lanang kang ora duwe balik burisrawa Buri Srawa kuwi bocah gagah perkasa. Tur calon ratu apa ora pengin? Moh. Sing piye aku moh yen diwengku karo Buri Srawa. Buri Srawa calon ratu, calon dewa pisan aku moh. Buri Srawa kuwi wonge sabar, tur gagah perkasa. pawakane gedhe Burisrawa tinimbang Permadi. Burisrawa ki pawakane lemu. Apa kowe ora seneng karo pawakan gedhe? Ora. Gedhe yo kae wagu. Aku ora seneng. Aku milih sing diteke ngringin sungsang pengawak banyu. Permadi mung satriya. satriya ya ben satriya ora duwe apa wong rabi iki mung pawitane bondo arepa sugih bondone atiku ora seneng tenan tenan Burisrawa kuwi sipating satriya kang tawakal bekti menyang wong tuwa arang-arang tedhak saka kasatriyane yen ora perlu moh aku ditinggal lunga terus ora apa weton aku dibundut garwa karo satriya maduwara bocahe petol nyambut gawe buli srawa moh aku wis mongko jer didangu wae yen ngono kuwi ngantepi permadi iya kakang aku gelem dadi bojone buri srawa anggere wis dadi bangke yen pancen mangkono pun kakang bakal misah koko prabu ayo nganti Wan wiyudha kelawan si gatut kaca mongso budhu kakang prabu mongko pun kakang bakal atur sarana supaya aja nganti kawistara pun kakang abut marang permedi tak borong lagi kakang prabu wis pujinan wae bisa lakon kuwi dalu kelawan si permedi lho ngadeng ngoning Dewi Brataja minggih nata Ndrawati semegyaning kayun. Arsa misah dhateng ingkang Raka Nata Mandura. Siniki ngantedhak gendhi kawuwusa. Ing mangke datan kadi kang wonten ing pagelaran Jawi. Kadina Raden Wisnu Bratasari miklawan ingkang pamanjan setyaki. Ngawe dhateng pisuwaning Prabu Anupati Udalan Pratamenggung. Cinandra sami jajar lenggah Purwadut Candrane Yayah turik kanthi nang tepi ning warnani pagelaran jawi dhuwur wakti pagelaran gumilar gilar ukuh bakuh labet saking kateng saka kang pinangka kiyatan eling-eling pagelaran kang sembrono ngono kraton Durwati Tenarata sing sotya pinatekna wertna kagelaran kasur babut abrit waradin saking kateng sosutyo yen dalu pinurahino yen rahino sira pating glebyar pating seloro ing mangke kating lenggah bangsa pengrawit lah menika to warnane satriya paranggaruh kekasih radyan sombo Nyuragyan Wisnu Broto Nyuragyan Kesumo Kilat Moko Meranyak pasmo nirajah pengantikani bagus warnani anom dasari Nyoto lamun merajian sombat majaning Prabu Kresno kepatutan kelawan Cuma ning diadewi jembo wadih dinadang-gadang lawan ingkang rawa benjang biswa ngentos sono kang boning ingkang alindran sipating pengeran pati ingkang kinresnanan dening para kawulane lebet saking raja sombo kang asri mlebet dhateng ing padusunan minggaing meranata para nara praja langgung semuyut dhateng raja sombo dupi miyas mring pagelaran jawi lenggah bangsa pengrawit sidhem para radya kang samya ngabian turun ngrasani ing radyan sanggo ing mangke kadhiraken lawan ingkang paman satriya ing swala bumi Dyan Haryostiyagi ya radyan Yuyudana Bima Kunting Singa Mulanjaya ya radyan Wresni Nadyan Tolit wujudi Parandipi Sekti Mondro Guno Prawiro Jayeng Palugon. Ing mangki datan kantun kadhep lawan ingkang abdi kepatihan Widara Kandhar Kuwana Patih Udawa. Sepating patih ingkang tansah mranata dhateng katentreman ing raja. Tan muka langgung sinaget dhateng lenggahipun ingkang sinunut Durwati kinasih lawan Sang Prabu Kresna. Enget dhateng labutaning Sang Udawa. Ing jawi tasih kathah blabar prasibaning Kuladya sami anenggo dhateng pangandikaning Radyan Sangga. san kawisesa raksasa bala angin Raden Sondo ingkang miyos wonten ing pagelaran Jawi Lenggah wonten bangsal pengrawit. Kawula nuwun Gusti daya-daya. Abdi jengandika ing kepatihan cumadung katerangan punapa wigatos sing pasiwakan. Kula ngaturaken Hermina Kata Hertoyo Minulam Kata pangucap kades ulam kesrambaing toya beno gelis anggen kula nungsung pekabaran. kula aturi mbabari dhumateng abdi sing kangge kepatihan kula pun rek yana watih udawa kawula nok nok nok mon. Kula pati udawa wonten pangandika ing Sirepen para wajya bakal paring jauh lan sira watih kawula nuwun ing ingkang keparenga paring dawuh. Katingal para wajya samu sami migatosaken. Uwi gatining pasiwakan. jroning pasiwakan krawan wa Prabu Baladewa ingkang ing kono mundhut katerangan bab kahananing Bibi Bratajaya akeh-akeh pendanguning wa Prabu Baladewa katungko praptaning Yayi Gatut Kaca ingkang ing kono ngaturake mawala surasane mawala awit sangka pangandikaning jeneng Diwaji menawa dina iki Paman Prabu Puntadewa nyuwun kanggo dauping temanten besok dina kapan. Satemah naala rinebut lawan Prabu Baladewa. Duka yayasine piwa Prabu Baladewa ketitik naala sinuwek-suwek lawan Kanjeng Prabu Baladewa. Suning bendu ketaman kelawan si Gatut Pocwadiku. Akeh-akeh dukaning Prabu lawan Kyai Prabu Darukoco. satemna dadi yatatur yudana majaning pasiwakan nitik sapa pendikane kanjeng Prabu Baladewa prataning Pak Prabu Baladewa mung kuwi gati yaiku kepengin bakal mundhut bibi jaya saperlu bakal kadhaupake lawan satriya kabutulan paman Durisrawa mula jeng Pak Prabu Baladewa datang paring wangsulan kelawan njeng diwaji sawise njeng diwaji ngaturake menawa bibi brata jewis linamar kelawan paman permadi. lawa pati saka panglimbanging pamati bener ingkang endi ngantarane wa prabu baladewa lawan kanjung diwaji ladal Duh Raden seserpanipun punadi ingkang cibluk. kula ngrumaosi tiyang bodho namung nadyan to mekaten kula enget tumindakipun ingkang rama menika estunipun namung nalurikaken dhateng sabdanipun ingkang Eyang Sumargi Sinuwun Prabu Basudewa sampun paring dawuh duk nalika alam pangsa adu-adu Ing mriku Kangjeng Sinuwun Prabu Basudewa Sumargi paring pangendika menawi Gusti kula Bratajaya pinacangaken dhateng Gusti kula Raden Permadi mekaten dawuhipun. Raden Permadi sampun ngantos mengku garwa berdemi menawi mboten mengku dhateng Gusti kula pun Bratajaya. Semanten ugi Gusti kula Bratajaya sampun ngantos angladosi sipating kaku menawi mboten Raden Permadi. Mekaten dawuhipun ingkang Eyang Swargi. Oh, ada. yen ngono njeng diwaji mung nalurake pangandikaning Kanjeng Hyang kawula nakna nggon niki menawi panjeneng keng wa mandura tu tumindak mekat menika namenipun lajeng ingkang wa mboten anuhoni dhateng dawuhipun swargi ingkang Hyang uula dalah lajeng pidana menapa ingkang badhe manduk dhateng ingkang wa mandura menawi ngantos ing mangkilincat anglincati dhateng pangandikanipun ingkang yang swargi. Nadyan to sampun sedo nanging bab perkawis sabda menika kedah dipun turuti sampun ngantos lajeng dipun lincati. Langkung-langkung lha badhe kadhaupaken kelawan tunduri srawu. Wah. Sekedhik kewa lara sing manah kula mboten cocok lamun to Gusti kula Bharatajaya badhe pikantuk dateng pun duri srawu. Wau dawa wonten dhawuh. Paman Burisrawa iku calon ratu. Sinten ingkang ngendika? Wa Prabu Baladewa. Wah, menika namanipun busuk sejarah. Mawi waton menapa kok Burisrawa dados ratu? Ngerti kuat majaning. Iyang Prabu. Salya ing Mandaraka nringi menika rak namung kawontenan kalahiran. Namung menawi paduka kepareng maos dateng nalurinipun Burisrawa. Estonipun Burisrawa menika sanes atmajanipun satuhusinipun Prabu Salya. Menika namung dumunung putra pupanipun Prabu Salya. Lho lho Apa mengkono mati kawula nakna nuwun nggih. Mekaten kawontenanipun pun Burisrawa nalika jaman sinipun Prabu Salya kagungan putra nem sipating manudya wiwit tembayun ngantos angka 3. inggih menika ingkang wujud sumaning Dyah Irawati surti kanthi lajeng sumaning Ayu Dewi Banuwati ing mriku Sinun Prabu Salika pengin badhe kagungan putra kagung satemati ndak lelono dumugi ing pegunungan pinanggih satunggiling pandhita ingkang kagungan atmaja inggih pun Burisrawa menika dene pandhita gadah anak Burisrawa menika wau namung manggih sak leresipun Miturut katerangan Bulisro menika atmajaning satunggiling Nalindra yaksa namung yaksa pundi punapati dereng mangertos. Lajeng pinanggih dhateng pendhita kala wau, lajeng kapundhut sinipun Prabu Salya kapundhut putra Pupon. King kangge lelantaran anggenipun kepengin kagungan putra kakung, boten gantal landang. Prabu Salya lajeng kagungan putra kakung mujiipun radyan Rukmarata menika. Oh, lah mengkono mati kawula nuwun nggih milos Raden menawi pancen Gusti kula Bratajaya badhe kadhawuhaken dhateng Raden Durisrawa kula mboten nyarujuki sepindah Durisrawa menika treng yaksa kaping kalihipun kula namung anggegemi dhateng pangandikanipun ingkang eyang kan kakangmu dawa kawula nokno kaya jumbuh lawan rasaning setyaki pamane kanggo bertojo bakal kapundhut kelawan duri srawa kaya piwaku moh nguningani bakal dawuh pingkang mbok bertojo kelawan duri srawa trimo aku lunga saka ndurwati ya mung padha karo aku to setemene mulaku yen kadawan milih pilih darbi paman permadi permedi lamunto katandingake lawan si paman Burisrawa awet paman permadi kuwi akeh labuhan itu marang ping Kanjeng Diwaji nuwun inggih kaluhuran panjenengan Pradin Sumbu kajawi sampun kata labetanipun miturut kula ing jana ingkang paman permadi menika tunggil titisan kawon ingkang rama mila sampun jumbuh mai pancen Gusti kula Brata Jaya badhe dhawuh lawan ingkang paman Raden Permadi. Selajengipun kados pundi kawontenanipun ingkang wa manduru. Saka sruning duka jeneng Prabu Baladewa. Ing kono ya kang banjur diglandhang saka majaning pasiwangan ira metu menyang alun-alun. Mbah dadine wa Udawa ora urung dadi catur itu. Gedene mengsah peperangan Majalengka lan Raja Ndurwati. Bilada. menawi ngantos ingkang wo kelampahan tanding lawan ingkang rayi pringgondani ingkang badhe dipun damel mimpang kemawon menapa najan tok tingalipun tasil lain nanging nyatanipun ingkang rayi menika sipating nalendra ingkang sekti mandra guna prawira jayeng palugon nalika tasih yasa setahun ingkang rayi sipo sambus narayo dening jawata pinrih nyirnakaken dateng Alindra Ngilingaya Prabu Pracana pun ingkang Anapati Sekibu. Mongko Pracana menika yaksa ingkang sekti Mandraguna, semanten ugi Pati Sekibu menika buta ingkang agungipun anglangkungi perboto. Ewa semanten pejahawit saking pakatinipun ingkang rai. Menawi ingkang wotanding lawan ingkang rai, eh mesti badhe nandhang kawirangan wonten ing alun-alun Projen Purwati. Omate kawula nok-nok. aku lemban paring saka Kanjeng Diwaji. Para wadya bala aja nganti ana sing melu cawe-cawe babagan yudaning jengmu Prabu lawan Kyai Garuwaca. Para wadya kadawan anjuk kemarang katentremaning praja Ndurwati. Aja nganti tentreming praja Ndurwati kalepetan marang tumindak ing jengmu Prabu ingkang bakal gawe rusuh. Kaulana nuwun ninggih. Mlawate. Dina iki perintah napa wadya bala? kinen sagep gamaning ayuda mbok menawa ana jaya dalemang lanjak nekani ambar ngiklawan yudaning kanjeng Prabu sabrebakan bedah praja Durwadi kawulana kula niki perintah lan para radya boleh nawanten baris pendem klamun toratri kinen baris kanjir menawa jaga kamarang kenterning praja nyuwun inggih dados dika ngestraken dalem menawa malih kakang utus perintah nopo jaksa montali aku kepingin bakal anitih didian perlu bakal ngambung yono sanja banding lalat dan mbok menurawi kanjeng koko prabu dibaringi marang kamurkan kang bakal bedah burwati ojo nganti ngawi kanji para natal paswanan ojo nganti kaya bocah cilik kakang itu mundur-mundur sangar kiwono patih undangin prawatyo Oh, sir. Umyong swaraning pendeperi upara gurunang kalawen Paksor tambur menyang suling pupanden dalutak bandera muah kakunto warna pindo celatian um asri kawuryan ningkang carang ngrik makan genti manit pamekak ira sono dahat rangah manjing ngom manjing lak lekan ning kutok ngrik micir yutuk sumeram Sama samaptos dewe ya purwadi ya ya syukur sing pijing urung ngopati moro srewet maneh dadi bedanane Luwun, ngopati luwih paramadha pasuwanan Injing pidal kumuruh saking nagri Dworawati Ung ingkang kala Prabu sananira Blur Suraya wedali rasa angking Twalani tiara somadangi jagatuk ngop-ngop Aneng saputa ing wukir merbabak bang sumirat Penosorot ing nasara ting mikulan gunung-gunung Toto parso bidal poro wadiyo sangking durwati. Tinlian ragian setiaki abyor sandangan itu dan terpindah kansono. Thank you.